บุ๊กทูยี่สิบเก้าี่เก้าที่ร้านอาหารหนึ่ง au restaurant 1 au restaurant 1โต๊ะนี้ว่างไหมคะ est-ce que cette table est libre Est-ce que cette table est libre ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ Je désirerais la carte. Je désirerais la carte. คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ Qu'est-ce que vous nous recommandez Qu'est-ce que vous nous recommandez ดิฉันขอเบียร์ค่ะ J'aimerais une bière. J'aimerais une bière. ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ J'aimerais une eau minérale. J'aimerais une eau minérale. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ J'aimerais un jus d'orange. J'aimerais un jus d'orange. ดิฉันขอกาแฟค่ะ J'aimerais un café. J'aimerais un café. ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ J'aimerais un café au lait. J'aimerais un café au lait. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ Avec du sucre, s'il vous plaît. Avec du sucre s'il vous plaît. ดิฉันขอชาค่ะ Je désirerais un thé. Je désirerais un thé. ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ Je désirerais un thé au citron. Je désirerais un thé au citron. ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ Je désirerais un thé au lait. Je désirerais un thé au lait. Avez-vous des cigarettes Avez-vous des cigarettes Avez-vous un cendrier Avez-vous un cendrier Avez-vous du feu Avez-vous du feu ดิฉันขาดซ่อมค่ะ Je n'ai pas de fourchette. Je n'ai pas de fourchette. ดิฉันขาดมีดค่ะ Je n'ai pas de couteau. Je n'ai pas de couteau. ดิฉันขาดช้อนค่ะ Je n'ai pas de cuillère. Je n'ai pas de cuillère.